Видовме од изминатите неколку саботи дека на Господа му треба народ со интегритет. Со тоа, всушност, и народ со кредибилитет. На господа му треба народ со посветени усни. Веќе спомнавме и оваа поука за тоа. Народ со посветени мисли. Народ со обновен ум. Народ обратен. Народ, значи, кој што ќе го отсликува Христовиот, ќе го сликува Божиот карактер. Видовме минатиот пат еден краток опис за тоа каков е Израелевиот, Израелевиот остаток. Читавме Ософонија 13.3, да не читаме повторно, и во Откровение 14.5. И видовме дека во потполност се поклапа описот на остатокот со описот што Петар го дава за Христовиот карактер во 1 Петро 2.22. Значи, народ со интегритет, чесен народ, поштен. Кон тие стикови, еве, би го додал денеска стикот што минатиот пат изгледа го испуштив, ми беше наведен, ама го испуштив, во Ефесијаните 5.27. Ефесијаните 5 глава 27 стих. Павле овде дава опис за својата црква, за црквата Христова, значи невестата Христова. И таа е представена како, значи Ефесијаните 5.27, и да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Еве еден скоро идентичен опис. Без дамка, без бршка, чиста, непорочна, света. Тоа е Христовата невеста. Е сега, уште од овој стих, кој што ќе ни биде следен, а ќе биде од онаа позната проповед Исусова на гората на блаженствата, Матеј 5.8, ке самите ке насетите во кој правец ке изборуваме денеска. Значи, Матеј 5.8. Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога. Значи, кој ќе го види Бога? Јас верувам дека сите ние сакаме да го видиме Бога и копнееме едва и чекаме да го видиме Бога. Меѓутоа, стикот вели дека ќе го видат оние кои што се чисти во срце. Кои што имаат чисти срце. Или еве сличен стик во контекста и Евреите 12.14. Евреите 12.14 стремете се кон мирот со сите и кон светоста, без која никој не може да го види Господа. Значи, заклучко од овие два стиха. Не свет човек и човек со нечисто срце не може да го види Господ. Ке го видат оние кои што имаат чисто срце, кои што се чисти во срцето, како што вели Матеј, и оние кои што се посветени, кои што се свети. Тоа е нашиот идеал, Тоа е од она кон кое што треба да се стремиме. Ако сакаме да го видиме Господа, ако сакаме да бидеме радосни оној ден кога Исус ќе ни дојде. И замислете се, ќе го видиме и ќе останеме живи. Затоа што ќе бидеме, дај Боже, со чисти срца и свети. И само така можеме да останеме живи во Негово присуство. И сега да отвориме во пословици. Неминовно е да ги спомнеме пословици и мудростите Значи, на Соломон во четвртата глава, 23 стих, значи стих кој што веќе го поминавме во нашата полука, пословици 4.23. А над се, чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Повторно станува врз за срцето, и кога велиме срце, знаеме на што мислиме, мислиме на умот, односно на што мислиме, во контекст на оно што го зборувавме на те саботи. Срцето е средиштето на нашите, односно умот, на нашите мисли и нашите чувства. А мислите и чувствата заедно го градат моралниот карактер. Значи, што не советува овде Соломон? А над се, значи најважно од се, како во милише овој стих на оној во проповедник, последните стихови тамо. Секјавате кој вели Соломон. А најбитно е ова. Ќе прочитаме подосно тој Овде вели, а нация, значи најбитно е да го чуваме своето срце, да го чуваме нашиот карактер. Еба, ако карактерот е најважното, изградбата на карактерот е најважното дело за нас како христијани на оваа планета Земја, на, во овој наш живот, Тоа веќе на вистина најважно е да го чуваме карактерот, да го чуваме нашето срце. И сега некој ке рече, па нели спасението е од Бога. Па нели Светиот Дух го прави тоа чистење, нели? Посветување. Еве да прочитаме, <clears throat> да се подсетиме на стиховите кои што Павле ги запишал во второ послание до Коринќаните 3:18, познат стих. Второ послание до Коринќаните 3:18. Второ послание до Коринќаните 3:18. а ние сите со откриено лице ја одразуваме господовата слава, господовиот карактер, и се преобразуваме во ист лик, повторно во ист карактер, може да кажеме, од слава во слава, од карактер во карактер, може да кажеме, како што го прави тоа господовиот дух. Значи, кој го прави тоа преобразување, кој го прави тоа чистење? Тоа го прави светиот дух, Павле е јасен. Потоа, го читавме мисли, че ни минатиот пат 51-иот псалм. Како запишал Давид таму во 51-иот псалм, да отвориме на кратко таму да видиме 2-3 стиха, 51-и, покајничкиот негов псалм, и читаме од 10 до 13. Боже, созда ми чисто срце. Давид ја сватил суштината и копне е за чисто срце. Зато што <laughs> сака да го види Господа. Копне е по чисто срце. И постојан дух обнови во мене. Не, ме, не го отфрлај од твоето лице и не одземај го твојот свети дух од мене. И на Давид му е јасно дека светиот дух има клучна улога. Меѓутоа, дали светиот дух, односно дали Господ прави нешто без, без наша соработка? Затоа што стихот во пословици 4.23 вели, а над се чувај го своето срце. Че значи, ние сме вклучени тука, ние треба да го чуваме треба да има некој напор од наша страна, треба да има, односно, наша согласност пред се. Господ не може со сила да не очисти и да не сочува чисти, ако тоа ние не го сакаме. Значи, факт е дека ние треба да соработуваме во тој процес. Кој што вели Елен Вајд, нашиот дел е многу мал, ама е суштествен. Без тоа да ние му е продадеме волјата на Господи, без да кажеме, Господе, да, очистиме, тој нема да може да не очисти. Немајте, нема да може се семохниот Бог, нема да може, затоа што ние не му дозволуваме. Значи, Господ со сила не прави ништо. Господ е љубов. Љубовта не познава сила. Значи, имаме една голема одговорност да го чуваме нашето срце, односно да управуваме со нашите мисли и чувства, што сите ќе признаеме дека не е лесно. Односно, може да кажем, исклучително тешко. Зборувавме за тоа дека коренот на се е во мислите, а чувствата се надоврзуваат на мислите, а тоа е карактер. Значи, тоа е она кон кое што треба да целиме. Не е она што надвршно се, може би, исполува и покажува. Туку тоа, што е тука, што е меѓу левото и десното уво, нели? И, знаете, ние обично се трудиме да ги контролираме, односно, обично не се трудиме да ги контролираме мислите ние правиме нешто друго. Ние знаеме да ги покриеме, ние знаеме да се воздржеме, да воздржеме во некој момент, да не испрснеме, да не навредиме некого, нормално од почит, од бонтон, од не знам што ете, за да не зборуваат после ете какви сме били или не знам што, но тоа не е решението. Затоа што во тој случај мислите и чувствата не се исполуваат, меѓутоа се тука. Че значи, не треба да, ги, да го решиме проблемот тука. Но, ако така постапуваме, значи, решението не е во тоа, всушност, ако ние само се воздржуваме, значи, ке ни дојде пцовка во мислите. Значи, некој ке ме навреби и ја, ја, ја го пцувам во мислите, всушност. И само ке се воздржам на него го попцувам. Што сум направил? Јас само лицемерам пред него. Да. Значи, како христијани, ние мора да имаме контрола на умот, а не само на доднесувањето наше. Тоа го видавме од, минати, од минатите а, проповеди. Ако со Божја помош ќе успееме да владееме со умот, е тогаш и однесувањето ќе биде во ред. Зато што коренот на се е во мислите. Значи, ова не е лесно, од проста причина што сите ние сме родени со расипани срца. Значи, не со чисти срца. Ние сме расипани по природа. Односно, ние имаме природата на, на лукави, на другиот. По природа сме со него и негови. Што кажал Еремија, познатиот негов стих во Еремија 17 глава? Значи, човек дури може да каже за себе нешто, а да не е така, самиот може да биде измамен за, за себе. Зато што поизмамливо од сее срцето е страшно болно, 17.9. И кој може да проникне во него, вели Римја? Поизмамливо од сее срцето човечко, природното човечко срце е поизмамливо од се. И се прашува кој може да проникне во него и потоа дава одговор на 10 стих, вели, јас Господ, Господ говори, значи, ги истражувам срцата и ги испитувам бубрезите, за да му дадам секому според неговото поведение, според плодот на неговите раци или според неговите дела. Затоа и Давид, познавајќи го овој стих, знаејќи ја природата своја, природата човечка, ќе каже во 139 псалм, ќе даде еден пример на една молитва која што треба секој ден да се молиме, со таква молитва, секој ден буквално, затоа што живееме во време кога не знаеме уште колку ќе трае милоста. Значи, последните два стиха од 139 псалм ги читаме. Ги читав пе некој од минатите проповеди. Испитајме целиот Боже, затоа што Господ е тој кој што може да ме испита. Дори јас самиот можам да ме имам измамен. Оти срцето наше, природно човечко е поизмамливо це. Испитајме целиот Боже, запознајме го срцето, испитајме и запознај ги моите мисли. Каде што е целиот проблем. Погледај да не одам по гибелен пат и поведиме по вечниот пат. Ова секој ден треба да го молим. затоа што ние не знаеме по кој пат одиме денеска. Може би сметаме дека, како вели и Соломо во една од своите пословици, некој пат на човекот му се мисли прав, ама крајот му води во смрт. Значи ние, на нас може да не се мисли дека сме на прав пат, а всушност самите себе да се измамуваме. Всушност проблемот на лаодикејецот е тоа. Лаодикејецот смета дека е во ред, дека ништо не му треба, а всушност му треба се. Му фали се. Значи, како што минатиот пат кажавме, ние целосно треба да го промениме оперативниот систем на нашиот компјутер. <laughs> Нашиот оперативен систем на кој што по природа работиме се нарекува себишност. А треба да го смениме, да инсталираме нов оперативен систем комплетно, кој што ќе се вика љубов, односно Господ тоа треба да не го инсталира, со наша дозвола, и потоа да инсталираме програми како што се милост, добрина, ова, она кој што ги поддржува тој систем. Себишноста не ги поддржува таквите. Сега сакаме да одговориме денеска на прашањето зошто треба да го чуваме срцето, затоа што тргнахме од таму. Над се, најважно е да го чуваш срцето. И зошто сега да го чуваме срцето? Па самиот стих кажува како прво, значи, ајде пак да отвориме ако не сме таму, пословици 4.23. Како завршуваше стихот? Пословици 4.23. А над се чувај го своето срце, зошто животот извира од него. Тука е изворот на животот. Значи, зависи од тоа што е тука, срцето, умот, зависи од мислата, подосна ке читаме и некој цитат од Елен Вейт се надоврзува и соодветно чувство, на тоа соодветно дело. А ако некој дело го повторувате многу често, тоа ќе станува навик. Тоа ви го определува карактерот, значи сите тие работи заедно, а карактерот ви определува вашата вечна судбина. Значи, навистина, умот, нашето срце, е всушност избор на животот. Од тука произлегува се. Елен Вајд во еден кратко цитат ќе каже «Чистото срце води во чист живот». Јасно и гласно и логично. Чистото срце води во чист живот. Зато што тамо е изворот. Или, а е да читаме Галатјаните, повторно Павле, Галатјаните 6, 7 и 8. Да се подсетиме на овие познати стихови. Галатјаните 6 глава, 7 и 8 стих. Имам проблем никако да се научам кои беа ефесијаните или беа први па галатјаните или како одат поред колосјаните, галатјаните, ефесијаните. Значи, галатјаните се веднаш после коринќаните, галатјаните се први, значи, од тие. Да. Сега зависи, може би, во некој друг превод и поинако да се. Да. Значи, галатјаните... Рековме шеста глава, седми и осми стиха. не, да, 7-8 стих, 6 глава. Не лажете се, Бог не дозвола да биде изигран, зашто што човекот ќе посее, тој ќе жнее. Што сееме ние во, во нашиот ум? Зависно тоа што сееме, значи дали го храниме телото или го храниме духот, тој ќе пожнее. Кој сее во своето тело, од телото ќе пожнее погибел, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Еве повторно, вечната судбина, животот произлегува од срцето. Зато треба да го чуваме. Втора причина зашто треба да го чуваме нашето срце. Пословици 23.7, ајде и овој стих, некој пати го спомнатме, но да го прочитаме повторно. Пословици 23.7. Ова е дефиницијата, библиската дефиниција за тоа што е карактерот. 23.7 пословици Зашто тој е таков како што мисли во себе си. Вие сте такви какви што сте тука, но не надвршно, надвршно може да глумите. Значи. Такви сте какви што сте тука, значи. Во мислите, во чувствата. Тоа е карактерот. Е, пошто тоа е карактерот, е па тоа е многу существено и битно да го чуваме тоа. Е, веќе, кажам пак, срцето, се мисли што на умот, односно карактерот наш. А ние некако сме научени по природа да гледаме на однесувањето. Па така не научили од мали. Биди послушен, ако си послушен, ќе ти дадам чоколада, да речем. Ако не си, од малец. Потоа во школо. Петка, мене татко ми на за секоја петка, барем еден период се секер, ми беше тоа многу убав период, за секоја петка 50 динари ми даваше. <laughs> Ми ги плакеше петки за некој начин. Точно, да, тоа е многу погрешно. Тоа е многу погрешно, да, точно. Меѓутоа, меѓутоа, тоа е зборот. Значи, ние сме научени од мали да гледаме на однесувањето. Такви сме ние како луѓе. Ние гледаме на што? На очи гледаме. Со очи гледаме, гледаме на надворешност. Потоа е вработени сте во некоја фирма или не знам што и се знаете и тука е истата истата приказна ако сте вредни, ако сте, сето тоа треба нели да бидеме, меѓутоа, или казна, или награда, или така натаму. Е, во образование сега, екстерно тестирање. Ако утнеш казна 3000 денари, ако утнеш уште еднаш, може да леташ и од работа. Нешто што како што читав, ми гледавме дека го нема никаде во светот, значи во ред, да е. Добро е да се која сме веќе ке тоа добро е да владата спречи врски факење, ама тешка работа така да се спречат. Во една наша Македонија од 2 милиони, кај што врски имате колку сакате, секој со секога да не кажам. Како и да е, значи, ние сме научени од мали да се да гледаме и да проценуваме според однесувањето, но тој критериум вопшто не е сигурен. Видовме од минатиот пат. Однесувањето сосема може да биде поинакво од она што сте тука. Че Лаодикејецот има одлично однесување, пасите. Затоа што во суштина, може да кажеме дека вака, а, нели Господ во прораката до Лаодикеја вели, не сте нити студени, не сте нити врели, камо да бевте студени, дори вели по-добре, ама сте млаки. Значи, студен е оној кој што од погрешни мотиви прави погрешни дела. Твори погрешни дела. Врел е оној кој што од вистински мотиви прави вистински добри дела, а од кој е? Оној кој што од погрешни мотиви прави добри дела. Хм. Значи, тука е проблема, пак. Он со однесувањето толку нема проблем. И ние, знаете, како и фарисеите, може би имаме повише проблем со тоа Значи, што правиле фарисеите? Колку повеќе немаш тука, колку повеќе си нечис во срцето, толку повеќе ти требаат надворешни а, мерки на тоа како треба да се однесуваш, на што треба да пазиш, па знаете, саботата вака, па така, па, па чадор не треба да отвржи во сабота, па врвки не треба да врзуваш, не знам. Значи, треба да се врзиш кондурите ги врзиш во петок и да си легнеш со се кондурите за да утре одиш на црква. <laughs> така изгледа. Значи, Лаодикејецот нема проблем со однесувањето, но има проблем тука. Тоа е нашиот проблем. Видете што вели сестрелен Вајд во патот кон Христа. Вистина е дека луѓето, внимавате на овој цитат, овој цитат многу кажува, вистина е дека луѓето можат на изглед безпрекорно да се однесуваат и без Христовата обновувачка сила. Значи, вие безпрекорно може да се однесувате без Христовата обновувачка сила. Ке се сети на Павле, го спомнахме. Па Павле рекол во Филипјаните дека во однос на правдата на законот бев безпрекорен. Ама дали бил таков? Не, кога го сретнал Христа, веш вели во едно од своите послания до и дека он е прв и најголем од грешниците. Желбата за влијателност во обштеството и за почит од другите може да го поттикне некого да живее уреден живот. Имате вие денеска еден куп па не знам, парламентарци, па не знам, вакви, па не знам, такви, па не знам, кои што се стварно фини, стварно добри во своето однесување и така натаму, така се научени од, од фамилии со педигре, да кажам, <laughs> под наводници, нели? А, и сето тоа обрго го совладали научили, еве царска некоја фамилија земе. Сето тоа е по протокол на соодветен начин но тоа е заради желбата за влијателност во обштеството, заради почит од другите, значи од себишни побуди можете вие добро да се однесувате, да научите. Само почитувањето може да не натера привидно да се чуваме од злото и себишното срце може да прави великодушни дела. Имајте. И себишното срце може да прави великодушни дела. На што се мисли? Великодушни дела. Значи, вие може да давате дарови, да градите цркви, како што некој прави, а сето тоа од себишни побуди да биде. Колку се битни побуди? На кој начин тогаш ќе можеме да заклучиме на чија страна сме? Че, ако земете вие еден лаудикеец и некој кој што стварно е обратен и стварно е врел, на кој начин ќе ги препознаете нив двајцата? Па тешко се препознаваат овака на, на изглед. Мада можда времето, можда некои ситуации ќе ги издаде, затоа што, нели, Исус рекол дека по плодовите ги го знаете. Но на кој начин, Елен Вајт поставил прашање, на кој начин тогаш можеме да заклучиме на чија страна сме? Еве на кој? Кому му припаѓа нашето срце? Кому му припаѓа нашето срце? Кому му се посветени нашите мисли? За кого сакаме да разговараме? Со што ни е полна устата? Дали со Исуса или со Петко Трајко Станков? вака, така, онака. Проблем што сите го имаме. Кому му ги подаруваме нашите најтопли чувства и нашата најдобра сила? мое значи, чиве, чиво е нашето срце, чиви се мислите, чиви се чувствата, карактерот, внатрешноста на човекот. Ако сме Христови, тој нашите мисли се со Него, најсладко ни е да размислуваме за Него, нормално и да зборуваме за Него, Се што имаме и што сме, нему му е посветено. Ние копнееме да го носиме неговиот лик, да дишеме со неговиот дух, да ја исполнуваме неговата волја, во се да му угодуваме нему, а не себе. Значи, еве по што се познава кој чифе. Од надвршност не може да познаете. Иако тоа се манифестирање на надворешноста, факт е нормално. Значи, кажуваме мисла, чувство, дело, навики, карактер и на крајот и судбина. Вечна судбина. Значи, како што кажа Лаудикејецот, го има проблема да прави добро од погрешни мотиви. Значи, еве видовме од овите цитат дека себичен, необратен, телесен човек може да прави великодушни дела, може да прави чудеса, но од погрешни мотиви. Да самиот биде прославен или така натаму и така натаму. Трета причина зашто треба да го чуваме нашето срце. Много едноставна. Ако ние не го чуваме срцето, веш за него ќе се погрижи дјаволот. И тоа по дефолт, што викаме. Затоа што ние по природа сме слични на него. Ево цитатот од Пето сведошто, 310 страна, овие страни се оригинални. Вие морате дури и вашите мисли да ги подчините на Божијата волја, а своите чувства на контрола на разумот и верата. Че видите, починетост на мислите и чувствата. Вам не ви е дадена моќта за мечтајање, за целосно да и се предадете без да ја дисциплинирате и контролирате. Значи да шетате по брда и планини, да градите кули и што се не да ви падне на памет. Значи не треба така да биде христијанинот. Туку треба да се дисциплинираме и да го контролираме нашиот ум. Ако мислите се лоши и чувствата ќе бидат негативни. Значи, повторно се стартува од мислите, па се надоврзуваат чувствата, и така натаму. Значи, ако мислите се лоши и чувствата ќе бидат негативни, а чувствата и мислите го сочинуват моралниот карактер. Еве, она дефиниција од каде ја извлековме всушност. Значи, ако мислите се лоши и чувствата ќе бидат негативни, а чувствата и мислите го сочинуват моралниот карактер. Ако мислите дека како христијани не се обврзани, не сте обврзани да владеете со своите мисли и чувства и да ги контролирате, ќе подпаднете под влијање на злите ангели кои ќе дојдат и ќе завладеат со вас. Значи, доволно е, ако ние мислиме дека не, се, не сме обврзани, не се трудиме со Божја помош, да владееме со нашите мисли и чувства, доволно е тоа, гјаволот веќе не владее нас. Ние сме под негова контрола. Немаме ние, а, па еве ќе се сетиме на она парабола, значи немате вие ум кој што е празен, значи, кој што, не, во некоја нирвана состојба, како што не учат. Испразни се од се на тие Јога вежби и во некоја нирвана состојба. Не, испразни се од се. Не, не, си, не можеш ти да бидеш празен. Или си со едниот, или си со другиот пол. Тоа го кажа овој цитат. Значи, ако не се чувствуваме дека сме обврзани да владееме со своите мисли и чувства, тоеш по дефолт ние подпаѓаме под влијание на злите ангели. Ова е многу јак цитат. Значи, едноставно, ако ние не се погрижиме, гјаволот е тука. И тоа е од проста причина што ние по природа, како што кажав, сме, го имаме умот на гјаволот. По природа сме себишни. По природа сме горделиви, како што и гјаволот е. Еве еден цитат од знаците на времето. Значи не од времето и знаците на Тасевски, туку Signs of the Times, на списание наше, кој што излегувало во времето на Елен Вајт, па и сега го има, од 11. јуни 1994. Цитатот гласи, природниот човек е во престап. По природа, значи човекот е во престап, и неговата природа е во склад со првиот престапник. Нема природно непријателство меѓу паднатиот човек и паднатиот ангел. Мавете, ние не сме непријатели со демоните, туку ние сме пријатели по природа со демонот. Зато што и ние сме во престап, и тие се во престап. Обајцата се учесници во издух преку препуштање на злото. Значи, ете, тоа е тоа. Значи, ние сме автоматски исполнити со зли духови, да кажем и демони, ако ние не се трудиме со Божја помош да контролираме што влегува тука, што излегува, како го филтрираме сето тоа и така натаму, така натаму. Што не е лесно, пак ќе повторам, значи ние сме телесни луѓе, ние имаме сите мани, слабости, а, факт е дека веројатно најголемиот проблем, така вели Елен Вајт, е да му ја предадеме волјата на Господа, тоа е најголемиот проблем, и да кажеме Господе, денеска нека биде Твоја волја. Најчесто е наша волја. Тоа исто мораме да си го признаеме. И тука е проблемот. Кога е по наша тоа е тогаш всушност во превод, гледајќи од овој сад, не е по наша волја, туку е по волјата на лукавиот. Затоа било потребно она надприродна интервенција и она прво <laughs> Евангелие што Господ им го проповеда, им го кажа уште на Адам и Ева, она ветување во 3.15 битие. Ке поставам непријателство. Господ морал надприродно да делува и да постави непријателство меѓу нас и змијата и, и семето незино. Затоа што ние по природа сме пријатели. И фаламо на Господа за тоа, за таа интервенција. Или еве Езекијал, ке читаме 18 глава Езекијал, книга на пророк Езекијал, 18 глава, 31 и 32. Отфрлете ги од себе сите гревови што ги правевте и направете си ново срце и нов дух Зошто да умирате, доме Израелев? Јас не му ја сакам смртта на никој кој умира, говори Господ Бог, и така обратете се и живејте. Нема живот, нема вечен живот без обратување. Без ново срце, без чисти мисли, без чисти чувства, без чисто срце. Четврта причина зашто ние треба да го чуваме над се, значи, најважно нашето срце, нашиот ум, нашиот карактер, затоа што Бог бара послушност од срце. Ајде да се сетиме, да отвориме во книгата Самуилова, прва Самуилова <clears throat> книга, прва книга Самуилова, 16 глава. <clears throat> Господ го праќа Самуила, својот пророк, во домот на, на кого? На Јесеј. Саул е веќе отфрлен, Значи, задачата на Самуил е да оди и да го помаза новиот израелски цар. И влегува таму Самуил, еве ќе читаме од првиот стих. Господ рече на Самуил до кога ќе тажи заради Саула, кога јас го отфрлив за да не царува веке над Израел. Наполни го својот рок со масло <clears throat> и тргни на пат. Јас те праќам при Витлеемецот Јесеј, зашто се избрав цар од неговите синови. И знаеме каква е ситуацијата таму. Еве да читаме од <clears throat> Самуил напред, како што му рече Господ, добро, шестиот стих, кога дојдоа, и кога Самуил, значи, доаѓаат сите синови, освен еден, освен Давид, не знам зашто на овој циклон му дали име Давид, но тоа е нив Давид. Кога дојдоа и кога Самуил го виде Елија еден од синовите, си рече во себе си, без сомнение, еве, пред Господа стои неговиот помазаник. Значи, без сомнение, он, <laughs> човек како и нас, значи, пазите, пророк, пророк, ама гледа човечки. Гледа на лице. Ние сме такви да гледаме на лице, ние не може да, да погледнеме во срцето. Без сомнение, ово е царот, Елиев, но Господ му рече на Самуел, многу познат стих, не гледај на неговата надвршност, ни на неговиот висок раст, на неговите мускули, на не знам што, ете, може би гледаш многу способен цар во него, затоа што и Саул бил многу голем, пазите, бил за една глава таму вели повисок од други. значи Саул бил крупен човек. И сега Самуил се вика, а, треба некој соодветен на првиот цар, некој крупен, некој мажиште, па цар треба да биде. И ама Господ му вели не гледа неговата надворешност, не гледа на високиот раз, зашто го отворлив Бог, не гледа како што гледа човек. Човек гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето. Господ бара послушност од срце, затоа треба да го чуваме на це, нашето срце. Истиот овој Давид, кој што, значи, поминале сите овие синови, никој од нив не бил и Давид е тој кој што е помазан, најмалиот, најмладиот овчарчето Давид, кој што браќа му го го ни повикале, тоа што нема шанси он да биде цар. Еден од нас ќе биде. Е, човечки, знаете, како се размислува. Како и, како и нас, како и ние, како би <laughs> размислувале на нивно место. Истиот тој Давид, зацарен како цар, што ќе му каже на својот син сега? Каков совет? Во прва летописи сега отворете. Прва книга летописи или прва книга дневник, тоа е сега после после царевите. Прва книга Летописи или прва книга Дневник, 28 глава, 9 стих. Што му кажува на Соломон? Давид му кажува на Соломон совет. Што е тоа што Давид исто така го научил. Имал свој, тој своја едно многу бурно патешествие. Како и секој од нас морал да учи. Прва летописи 28.9. А ти, сине мој Соломоне, познај го Бога, својот татко, и служи му со сето срце. Да не се подсетуваме на стикови во Новиот Завет, кои беа двете заповеди, како го сведува Господ законот на две заповеди. му на Господа со сето срце и со драговолна душа, зашто Господ ги испитува сите срца и ги знае сите мисли и намери ако го бараш, ќе биде најден од тебе, ако го оставиш, ќе те отврли за секојаш. Че биде на тој првиот дел. Служи му со сето срце, сине мој. И со драговолна душа, не со присила, не со сила. Зашто Господ ги испитува сите срца и ги знае сите мисли и намери. Што Господ може да види во нашето срце? Дали ние му служиме од срце? И сега ги спомнав парисеите, мора да се навратам пак на нив еден куп правила измислили, еве, за саботата, кога стана збор за саботата, ние сме саботно ден. И треба ова да се почитува, треба тоа да се почитува. Јуто тоа кажав, тоа е природна последица на колку повеќе немаш тука, толку повеќе си склон да надворешно тоа го манифестираш и покажуваш дека си ете. Колку побожен. И тоа тие го правеле. Значи, се ускладувале со Словото на законот, меѓутоа ние треба да се ускладиме со Духот на законот. Едно прашање на секој од нас, дали нам не е помило заеди сонцето во петок навечер или заеди сонцето во сабота навечер? На кое заеди сонце повеќе се радуваме? <laughs> Секој за себе треба да се одговори. Би требало да се радуваме на највеќе на заеди сонцето во петок, затоа што дошла саботата Господа а не едва и да чекаме да поминат тие 2-4 часа, па доаѓаме во црква 1-2-3 саата дневно, па и тука едва и не се седи, па проповета некојаш била долга, не знам ова, не знам тоа пример, значи, кажувам. И едва и ни се седи, едва и чекаме да чукне тој последниот час и да се зафатиме со нашите активности, затоа што не смета тие 24 часа, саботата не смета затоа што не прекинала саботата во нашите активности и сега едва чекаме да, да како што правеле евреите, да отворат дукенот во сабота на вечер. Тоа веќе е доказ и знак дека ние не му служиме од срце на Господ. Ние не сме во склад со духот на законот. Затоа Иисус ќе им порача на своите слушатели на гората на блаженството во Матеј 5 глава 20 стих, што малко пребашуваме, и ќе им каже што? Матеј 5.20 Зошто ви велам, ако вашата праведност не е надмене праведността на книжниците и фарисеите, нема за вас спасение со други зборови. Нема да влезете во Божито царство. Која праведност? Па таа нивна самоправедност, значи таа тоа надворешно служење, таа побожност надворешна. Таква праведност Господ не прима. Таква служба со пола срце, ќе кажеме некојаш, не е со пола срце, тоа е без срце. Или е од срце, или не е. И подолу во следните два стиха Исус ќе навлезе, после овој стих, ќе навлезе сега во контрола на чувствата. Еве, често пати најчесто зборувавме за мислите, меѓутоа еве самиот тој навлегува во контрола на чувствата. Еве што кажува 21 стих. Сте чуле дека им беше речено на старите. Овој израз кој ќе ослушнете е сте чуле што рекоа нашите стари рабини во нивните списи, школи, таму, така натаму, така натаму. Што рекле старите? Не убивај, иако и Господ ова го кажува нели, во шестата заповед. Но да видиме сега како тие стари наши, како тие фарисеите го сваќале, ја сваќале шестата заповед. Значи сте слушнале како рекле старите не убивај, а кој ќе убие ќе биде виновен пред судот. Тоа им вели Исус, меѓутоа сега се задлабочува. Значи фарисеот, за фарисеот е грев, фарисеот би рекол, Односно, вака свакел, значи, ја никога не сум убил, на никога не сум кренал нож, никога не сум го упуцал, се извинувам да не македонски збор, не ми текна моментот, застрелал, <laughs> Пара, да, јас сум од Свети Николе. Ако бев Скопинец, може би поеше србизми, како сте. <laughs> Иако и во Свети Николе има многу. Значи, никога не сум убил. Не сум крив. Ама Исус вели друго нешто. Е, сега словото на законот, односно не, тоа е словото на законот, што вие го почитувате, ама ајде да видиме подлабоко како што ја разгледавме нели она деветата заповед, не лажи, што значи. Длабински Елен Вајт ни објасни. Е Исус како им објаснува шестата заповед и вели: "А јас ви велам дека секој кој ќе се гневи на брата си И сега овој дел без причина ако видите во повеќе преводи е изоставено, не треба да стои тука. Зато што некој ќе рече, опа јас со причина се гневам. Значи, внимате што вели 22 стих. А јас велам дека секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред суд. И шо ако се гневите со причина, тоа не сте виновен. Како тоа се сложува со а, изјавите Исусови кои Исус вели треба да ги сакаме и нашите непријатели, треба да ги благословуваме и они што не колнат. Значи, без причина не треба да стои, или ако веќе стои, треба да го сватиме на следниот начин. Единствена причина со која што можеме да се гневиме, а да не сгрешиме, е која? Ако имаме праведен гнев, ама во тој случај, еве зашто не треба да стои во изборот, не се гневиме на братот. Нашиот гнев не е насочен на братот, кој што може би лаже, краде, не знам, туку на грело што тој го прави. Праведен гнев или на некоја неправда, како што вели Елен Вајт, ќе подигнете глас Само тој гнев е праведен гнев и тој е насочен на греот. <clears throat> Но, значи што ние ја преминуваме границата и ке го увредиме тој на кој што му се гневиме. Но ми меѓутоа, винаете, значи, Исус вели, не треба да го убиеш. Ова е тоа што е битното. Туку доволно е да имаш, што? Нечисто чувство да се појави кај тебе. Кој е чувство? Гнев, вели овде. Гнев. Се видуваме пред суд и сега внимавајте како некако се зголемува вината во понатаму кој ќе читаме со со исполувањето на гневот. Значи, точно и неисполениот гнев е греф пред Господа. Вие и со неисполен гнев само го мислите може да убиете, но колку повеќе го исполувате гневот, уште по тешко е, уште затоа што тоа страдаат и тие околу вас. Помала е и штетата случајов ако вие гневот го задржите во себе. Тоа е штета за вас, ама не е штета за другите. Но ако го исполите, е тогаш им наштетувате на другите. А кој ќе му рече на брата си, значи сега си гневен, иначе тоа на што го правиме, ќе го воздржиме гневот, ама ни шкрипат забите и... А кој ќе му рече на брата си празноглавец или будала? ќе биде виновен пред Синедрионот. Се изголемува интензитетот на казната, да кажам, со тоа како се исполува гневот. А кој ќе го нарече па безумник, глупав и не знам како, ќе биде виновен за во огнен пекол. Ако сите овие и тој кој што се гневи на братот, а го воздржува гневот, и тој што ќе го нарече прзноглавец, или тој што ќе го нарече безумник, не се покајат, сите тие ќе завршат во пеколот. е тоа, ми тоа го знаеме. Но поентата беше, еве, како Исус се бави со чувствата, како навлегува во чувствата, во побудите и она како интензитетот на казната на некој начин се зголемува со, со исполување на нашиот кнев. И интересно што фарисеите овде се повикале на нивните стари, на рабините. Зарем го немале Стариот Завет? Еве, доказ дека повеќе ги слушале своите учители и нивните теолози, отколку бречта Божија. Отворите во Леви 19 глава што кажал Господ. Значи, Стариот Завет е ова. Што кажал Господ во Леви 19 глава, 3 Моисеева 19 глава, 17 и 18 стих. Не мрази го твојот брат во твоето срце јасно и гласно. Должност е да го кориш твојот ближен, така не ќе паднеш во греб заради него. Но 18 стих вели, не се одмаздува и нема злоба кон синовите на твојот народ. И потоа, втората заповед, големата втора заповед, од каде е земена. Люби го својот ближен како себе си. Јас сум Господ. Или ако има некој полемик околу тоа без причина, со причина околу овој дел, тоеш не би требало да има полем, а, двоумење со стихот во Прво Јованово. Прво Јованово послание, Прво Јованово послание, Три 3.15, познатиот стих, Прво Јованово петнаесет. Секој кој го мрази својот брат е што? Човек убиец. Исто како да кренал нож, исто како да истрелал од пиштол и така натаму така натаму. Еве зошто треба да го чуваме нашето срце. Зошто кажавме? Затоа што од него извира животот. Затоа што тоа е карактерот, тоа е она што ќе го однесеме на небото. Затоа што автоматски ако ние не се грижиме за нашите мисли и чувства и не имаме контрола на нив со Божја помош, тоа тогаш дяволот ќе се погреши. И четврто, затоа што Бог бара послушност од срце. Затоа тоа е најважно и еве сега би го додал оној стих исто на мудриот Соломон во проповедник 12 глава и што ќе завршиме книгата на проповедник 12 глава. Последните стихови Овој, овие два стиха за мене се многу слични со стихот во пословици 4.23, кој што гласише на се чувај го своето срце. И што вели овде мудриот Соломон? Како ја заклучува а, книгата проповедни која што е навидом многу песимистичка, кај што тој вели дека се е суета, се е джаби, на крајот вели, а да го чуеме завршниот збор, за се. Или еве што е најважното од сето ова што го кажува во 12 глави. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. И сега 14 стих, ако не беше додаден, ќе мислевме дека под па, словото на законот доволно е. Држиме, не убивај, не убивај, не сум убил никого. 14 стих вели, зашто сите скриени дела, кои се тие скриени дела, или добри или зли, делата што тука сте ги направили, вие самите по својот ум, а што може би недостасувало прилика да ги направите јавно, сите скриени дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд. Соломон повторно ще еднаш кажува, ова е најбитното оце, чувај го својото срце. Биде му верен на Господа, бој се од Него, исполнувај ги Неговите заповеди, меѓутоа не површно, не фарисејски, туку вистински од срце служи му. Нека му е слава на Господа. Амин.